Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, karena seakan akan, lakina akan tetapi, lala semoga supaya, laita andekan, inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, sesungguhnya inna sesungguhnya anna sesungguhnya karena seakan-akan lakin akan tetapi lala semoga supaya laita andaikan